ababyeyi twese dusabwa kwama twitwararise amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka n'igice kugira tubakingira indwara y'agasama isaha zitandatu ibujumbura n'iminota mirongo ibiri n'itanu n'iz'umurango nayo masaha nyine mudukurikirana muri mu gisagara cya gitega ku mugwa mukuru wa politiki w'u Burundi tubaramutse bakunze ibisanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira indongozi zo muri kino gihe zitegerezwa gutandukana n'izo mu bihe bya kera nimba abakera baranyonyeza amatungo ya leta abubu bategerezwa kwitandukanya n'ibyo nibishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye mu nama rukoko misanzwe y'umugambwe CNDD-FDD iriko ibera igitega ishyirahamwe abuko rirashima ko amabanki amaze gutera intambwe yo korohereza abaguzi mu gushyiraho uburyo bwo gutora amahera hakoreshejwe amakarata ariko ngo amasezerano hagati y'abasaba amadeni n'amabanki ari mu ndimi mvamahanga hamwe n'umwanya muremure abanywanyi b'amabanki bamara batondeye amahera ni intambamyi nabyo twari bateguriye murano makuru indwara kwashi itegwa no gufungura nabi ngo irakibonekeza mu makomi na mwamwe agize intara ya bubanza abajejwe amagara y'abantu bakavuga ko bagiye gufasha abana batarakwiza imyaka itanu hamwe n'abakenyezi bibungenze n'abonsa kugira ngo barabe ko hari cyo bufasha ido n'ido muri mwimye ukwayo indongozi z'ubu zitegerezwa gutandukana n'indongozi za kera nimba abakera baranyonyeza amatungo ya leta abo bategerezwa kwitandukanya n'ibyo bishyikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye mu nama rukokomo isanzwe y'umugambwe CNDD FDD iri kubera igitega muri iyo nama itegekanywa kurangira kuri uyu wa mungu umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi kubungabunga itunga rusangi amasezerano hagati y'abasaba amadeni n'amabanki ari mu ndimi mvamahanga umwanya muremure abanywanyi b'amabanki bamara batondeye amahera ni zimwe mu ntambamye zihanze abitura amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bivugwa n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko noel nkuru nziza agashima ariko ko amabanki amaze gutera intambwe yo korohereza abaguzi eh, nako abanywanyi mu gushyiraho uburyo bwo gutora amahera hakoreshejwe amakarata ishyirahamwe ry'abaguzi muko eh, rirashima intambwe amabanki eh, mu ageze ko eh, na cyane cyane iravye ingene ubu hariho iterambere mu vyerekeye gutora amafaranga baciye mu vyuma biratanga ariko kandi rirabona yuko hakiri ibintu byinshi biteze gukorwa na cyane cyane mu byerekeye kwakira abanywanyi bo banki kuko haracara umwanya muremure umuntu ashobora kurindira yaje no gutora umushahara we ugasanga bamaze isaha cyangwa amasaha abiri bakwiye kumenya rero yuko umwanya nawo nyine ari amafaranga hanyuma bakabona ingene botera imbere kugira ngo uwo mwanya ugabanuke cyane kuko umuntu eh, abiravye arabona yuko umuntu afite umwanya munini ikindi cya kabiri ni no mu makontra basinyisha mu gihe umuntu asabye amadeni mu inkuru batanga usanga umukiriya atamenya neza ingeri bigenda mu vyerekeye gutanga guhabwa amadeni hanyuma kandi ugasanga no mu makontra basinyisha harimwo eh, amajambo y'ubuhinga bwo muri banki kenshi ugasanga biri no mu gifaransa nyuma ntibashobora no kubisigurira ngo babitahure usanga nabo bica bizana ingorane mu minsi ikurikira hatangwa ibintu byo gutangura kuriha cyangwa ugasanga muri dufaranga yaragiye kuronkamo ku ideni batuhaye ah, babanje gukura ko kandi eh, basanga wa mugambi yagira aje gukora ntubikwiye nk'uko rero byitekanije rero no gusaba amabanki y'uko yogerageza akarangenewe gutera imbere mu gutera imbere no kuvuga kurondera ingenewe korohereza abanywanyi eh, mu by'umwanya no mu bindi byose ashobora kuba ategerezwa gufasha no guha abakiriya bayo Noel nkuru nziza ni umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi abuko mu gisata camagara y'abantu indwara kwashi itegwa no gufungura nabi ngo rakibonekeza mu makumi na mwamwe agize intara ya bubanza abajejwe magara y'abantu bavuga ko bagiye gufasha abana batarakwiza imyaka itanu hamwe n'abakenyezi bibungenze na bonsa hisunzwe ibiharuro byavuye mu isekeza ryo kubasuzuma ryakozwe muri nondwi ndwi ni nkuru tubaza space caritas kabanyana abana bari munsi y'imyaka itanu abakenyezi bibungenze n'abonsa bo ku mitumba indwi mu makomine ya gihanga bubanza na mpanda nibo basinzikaye gusumba abandi kubera gufungura nabi nk'uko abajejwe magara y'abantu babimenyesha inyuma y'isekeza ryo kubapima ryabaye muri ino ndwi intara arongoye y'ubuvuzi ya bubanza ngaha aravuga ingene bazoca bafasha abo bagwayi Eh, abo barwayi rero tubafasha nkavuga ku mice itatu hariho abo dusanga mpengo barafise ibimenyetso byo kw'iyo ndwara mugabo bataragwara abo rero turaheza tukabijyana muri bya bigo byo ku mitumba birimo ba mama muco bakabereka ukuntu bakinjika ukuntu bategura ifungurwa bagaheza bagasangira uko babana hafi na hafi icyo kigo kiba kirimo abana cumi na babiri eh, ku mutumba ku mutumba mugabo barenze turaheza tukagira n'ibigo birenga kimwe ku mutumba. mutumba eh, hariho rero rwego kwa kabiri iyo basanze harimo abana bafise eh, navuga bamaze gutangura kurwara eh, yaba basinzika yaba abarwaye buhoro buhoro abo rero turaheza tukabarungika ku mavuriro akukira iyo mitumba bagaheza rero abafise bikigendeka buhoro buhoro bakavurirwa kuba mavuriro mato mato abo basanze nabo byarameze nabi bakabarungika ku mavuriro makuru eh, mu bitaro aho bashobora kubavura neza yaba n'abakenyezi bibungenze yaba n'abana ni uko tubigenza muganga joel bigira imana bavuga kandi ko bamwe bafatwa n'iyo ndwara yo gufungura nabi kubera batazi gutegura ibifungurwa abandi bakaba atabyo baronka turabye hariho abatamenya kubitegura hari abatamenya kubitegura icyo cyaribonekeje cyane ugasanga ntibafungurira abana ubwoko bwose bw'imfungurwa ibyo rero nibyo rero bamama muco n'abaremesha kiyago bakigisha kugira ngo bafashe Eh, hanyuma hariho rero nuko uruzuba rwari rwaratse hariho bitakunze abo nabo turi ko twavuganye n'abajeje imitumba twavuganye n'abajeje intwaro ko tutegerezwa kujya hamwe tukagira eh, kwa gufashanya mu kibano abafise bagatereza bakazana kugira ngo bashobore guha eh, abo mu kibano babona yuko batari ko ibyo bafungura bikwiye abaremesha kiyago bafatikanije n'abo bita ba mama muco bakaba aribo bafasha mu kwigisha no gutegura imfungurwa nziza mu kibano ariko abamaze kurwara bagasinzikara bavurirwa kwa muganga nk'uko abajejwe amagara y'abantu babimenyesha Space Caritas kabanyani bubanza hajya isanganiro kabanyana urakenuye ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio za radio isanganiro inyuma y'akaruhuko gatoyi amakuru yacarabandanya Radio isanganiro mu kirundo na muyinga ni kuri mega esi mirongo icyenda n'ibice bitandatu mu kayanza mutwumviriza biciye kuri mega x ijana na rimwe amakuru yacu cyabandanirizaho mu kayanza abanyagihugu bo muri iyo ntara batakitabira ibikorwa byo gukingira ibidukikije biba buri munsi wa kane mu ndwi niyo nsaba arongoye ibiro bigejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko igitigiri cy'abitabira ibyo bikorwa cyagabanutse cyane ugereranije no mu minsi heze ahamagarira abo bakorana muri icyo gisata hamwe n'abajejwe intwaro guhimiriza abanyagihugu gusubira kwijukira ibikorwa byo gukingira ibidukikije ku neza yo gukingira isi ndimwa turazi ko iminsi ya kane yari gukingira ibidukikije aho hacibwa imikobeko hagategwako n'ivyatsi za mbingo bita banagrasi canke tirisakubi bituma bishobora gufata hasi neza hama imikobeko kumura igaheza igakora ico tuza kudufasha uno munsi n'ivyo makubiri yose barazi ko ari umunsi wa kane wahariwe gukingira ibidukikije ariko turiko turaba turabona ko umenga harimwo kudehukirwa abantu ntibakivyitaba cane nk'uko vyahora kubw'ivyo bifatiriyeho kano kanya kugira ngo mpimirize abanyakayanza bose kugira basubire bijukire gusumba ibikorwa vyo gukingira ibidukikije imikobeko icibwe ibiti biterwe ko turazi ko tudakinga ibidukikije wa mwimbu wose twifuza ntaho tuzoronka kuko iyo imitumba yose ikingiye neza birafasha ko indimo zoheza mu nyungakumbe zidatwagwa kandi biraheza bigafasha ko ryapfu ryose ry'akanovera ryo ku mitumba ritaguma ritemba rijana n'inzuzi ryigira mu bindi bihugu numva ko rero ibikorwa bya nukingira ibidukikije bifise akamaro ntangire mu hugwiza umwimbu iryo rero kigwa hakuru sinzi ko kumbura ari guhimiriza byagabanutse. burya bene igihugu burya baragoye kenshi y’umuntu umuntu ku kivi ugasanga kumbure nawe ntagumye abashishitira gumukomeza bitaba bya bikorwa nawe hari igihe baca bafatira ugasanga baragabanije umuvuduko wo kwitaba ibyo bikorwa nicyo gituma mfata kano kanya kugira nongere nsabe nabo dukorana mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije n'ubworozi bakorera mu ntara ya Kayanza guhimiriza gusumba abenegihugu kugira bitabire ivyo bikorwa gusumba ko bavyitabona uno munsi n'abajeje intwaro none turabasaba yuko bokora nk'uko bamwe babikoze bagasubira bakagira ingufu gusumba mu guhimiriza abenegihugu gihugu Adele Niyonsaba n'umurongozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza itituka ry'imico ubukene n'ukubaka hataragera biri mu bituma ingo nyinshi zisambuka n'ingoga bivugwa na Emedie Done ahishakiye aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ahadi gihaye intumbero yo kugarukira agaciro kakiremwa muntu ni y'ikiganiro ku ukwahukana mu Burundi bw'aho hambere n'ubw'iki gihe ikiganiro cyaremeshejwe n'ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga iby'imibano muri kaminuza y'u Burundi kuri uyu wa gatandatu imwe mu nyishu ngo nuko leta yo kwitaho gutunganya inyigisho ku byerekeye ibyo kubaka mu mashuri hamwe n'amahimiriza mu bakora ubuzi butandukanye tumutegabire kera muri iki gihugu cyacu hari ijambo ryakoreshwa cyane ubu ridakoreshwa indero runtu indero y'ikirundi indero yo kuziko ni muri bimwe twifuza ko bisubira bigahabwa agaciro bigahabwa agaciro kuko no mu gituma habamo no kwahukana haramo no kutagira umuntu atandero y'ikirundi ndero runtu umwe mu bubakanye ashobora kuba afise canke bose bakanahura n'indero usanga ataniyo barose biraheza bikabagora no mu rugo biranabagora no kuntu baheza ngo barere abana abavyeyi barakwiye gusubira guhaguruka bagatanga indero ariko barashobora kuba baragize amahirwe yo kubaka rukaguma bafate mu ntoke indero y'abana ikindi naco turabona ndetse banashaka ikindi kigo kirabituma gituma n'ibi bintu navyo byo kwahukana biba ni ubukene mugabo ubwo bukene biragaruka kuri ba bantu batateguwe bakaba bababwiye ati muzobeho muri bike mubeho muri bike muronka mubeho mu byo mushoboye kuronka ntimugombe ibintu byo gusayangana mu buzima ariko two murose mutubemwo ibi twagiye tubona muri iki kigo aho usanga umugabo ashaka kwigira ikintu kinini ntihabe umwumvikano kubera umugabo yavuga ko ari hejuru rero uruhara rwa leta barakwiye nko mu mashuri hakabiye inyigisho zijyanye n'ibyo kubaka ibi bijyanye no guhuza ibitsina kurangura amabanga yo mu rugo bakabyigisha abana batanguye kugera no muri myaka y'ubuyabaga ya myaka bavuga y'amaraso ashushe mu mashuri hagashigwaho izo nyigisho mu buzi butandukanye mu nzego mu bigo bitandukanye hakabaho izo nyigisho bagahimiriza cyane y'abagirwa ubuntu bakaronka ubuzi bakiri bato bakabiga duhishije aha mu gihugu cyacu incabwenge zirahari leta yo nyine ikazirabitegura bagahamagara incabwenge muri ibi bintu ibintu by'urugo bigisha ibintu by'ingo bagaba bahamagara kugira ngo baze kongereza umuntu gukarisha ubumenyi urwaruka barutegure mu makuru y'inkino turangiza amakuru yacu yo kuri uno murango inkino z'ihiganwa rya mbere rya Primus League Burundi zaraye zisubiriye gutangura ah, kundwi igira ya cumi na gatandatu Ku munsi w'ejo umugwi wa rukinzu wanganije n'amagara Young Boys bitsindo bitatu ku bindi ariko umugwi wa Vitaro utsinda umugwi wa Olympique Star bitsindo bitatu byose kuri kimwe ni mu gihe umugwi wa Bujumbura City watsinzwe n'umugwi wa Flambeau du Centre ibitsindo nk'ivyo nyene bitatu kuri kimwe kuri uno munsi Burundi Sport Dynamique wakira message ngozi nayo musongati ukine na Bumamuru mu gihe Atletico New Oil uja gukina n'umugwi wa Aigle Noir Anyo duce turangiriza amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye tubipfurize ibihe byiza hiwanyu mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye inama isanzwe ariko ikomeye y'umugambwe CNDD-FDD nkuko bibonwa n'ikinyamakuru iwacu inama isa n'uko ari idasanzwe ikiboneka nuko iyo nama yakurikiwe n'amasengesho imibonano yo mu ibanga umwumvikano ku ruhande rumwe urundi ruhande rutarimwo ni bimwe abantu biyumvira kuri iyo nama isanzwe y'umugambwe CNDD FDD nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru iwacu kuri bamwe ni inama itanga icyizere ku bandi ni inama iteye ubwoba muri kino gihe mu mugambwe ufise ikimenyetso c'inkona nk'uko bibandanya vyandikwa n'ico kinyamakuru abigisha baronse ubumenyi ku bushake bwabo bari ku kivi ntibazoronka uturusho ku byo bigiye atari uko bafise ubumenyi bukenewe mu byo kwigisha bisigurwa n'umushikiranganji w'indero François habyarimana muri icyo kinyamakuru nk'uko bibandanya bishyikirizwa abigisha bakurikiranye bene izo nyigisho zo mu ijoro bari ku mirimo yabo ni benshi basaba kuronswa agashyiruka hamwe n'agaciro k'izo mpamyabushobozi zabo ariko bamwe mu bigisha bankiwe izo mpamyabushobozi bashikiriza ko hari bamwe mu bagenzi babo izo mpamyabushobozi zemewe bakababazwa no kubona badafashe kumwe amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru umugende w'amazi yo kuvomera indimo wononekaye imbere yo gutangura gukora ibibabaza intwaro muri komine butaganzwa nk'uko tubisoma mu itororokanirizo ry'amakuru ABP abajejwe intwaro muri komine Butaganzwa bavuga ko bafise umwitwarariko wo kubona uwo mugende watanguye kubakwa mu kwezi k'umunani umwaka uheze uri kurononekara imbere y'uko ushikirizwa burundu mustanteri wa komine Butaganzwa abona ko ibikoresho vyakoreshejwe kuri uwo mugende bitajanye kandi ko atagikozwe mu maguru masha kazoba aragahombo kanini kuri iyo komine muri rusangi hamwe no ku banyagihugu bagenewe kuwukoresha nk'uko vyandikwa na ABP uwo mugende wubatswe ku mfashanyo y'ibiro by’umukuru w'igihugu ingana n'imiliyoni ijana mirongo itanu z'amarundi kandi ko ibikorwa byo kubaka vyatanguye mu kwezi kwa Mnyandagaro wategerezwa gufasha abanyagihugu bo ku mitumba ya Ninga na Munyinya yamara ABP ikandika ko mirongo irindwi yashizwe hamwe mu mpeshi ya kabiri kugira abanyagihugu barimire hamwe isekeza ryo kwimbura rikaba ryaratangujwe kuri uyu wa mbere umwimbu witezwe ukaba urenga amatoni amajana mirongo itanu y'ibigori nk'uko bishyikirizwa n'umufundi w'indimo muri komine butaganzwa Selemani n'itunga icegeranyo cy'ibyigwa by'ubuhinga byo kubaka agace ka kayogoro w'ubuhema ku burebure bungana n'ibirometero mirongo itatu byaremejwe mu kwezi kwa kigarama ibyo ntibyandikwa na burundi eko ako gace kayogoro buhema kilelema uhigwe k'ibarabara mpuzamakungu gahuza uburundi na tanzania nikashirwamwo ikaburimbo hazoboneka kunguko k'ibirometero amajana abiri uvuye ku kivuko cha dar es salaam bizotuma urudandazwa rwo mu karere rutera imbere ibyandikwa na Burundi Eco aho kinyamakuru ciharije ivy'ubutunzi candika ko barabara barabara mu ikaburimbo urugendo rw'i Dar es Salaam ruzogabanuka ku birometero amajana abiri kuhaca ibice birenga mirongo icenda ijana vy'ibidandazwa byinjira n'ibisohoka ku kivuko ca Bujumbura Icyo kinyamakuru Burundi Eco congera ko abakoresha iryo barabara bazunguka umwanya w'amasaha mirongo ibinane yahora akoreshwa gukoreshwa mu rugendo ibingana n'urugendo ruri hagati ya bujumbura na kobero mu ntara muyinga ku rubibe urundi buhana n'igihugu cya tanzania Nino ngaha rero duciye dusozerera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayashikirijwe na Moise Misago afadikanije na Leonce bitariho ibihe byiza ngahi iwanyu naho ubutaha Amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru